Pichha kah capítulo. Samana punchaupi unjuqta sanuyachisqanmanta. CHAIKUNAPA hipantam karqa judiokunapa fiestan. Chaime Jesús RERJA JERUSALÉNMAN Chay TAPIM oveja sutiyuq punkupa ICHPAMPI karqa pichha portalniyuq estanki. Hebreo idiomapi chaypa sutenqa Betesdam. Chaypim kajku ACHKAK nyausa kuna wistukuna inaspa suchukuna paikunam suyajko yako koyorinanta. me estankiman oraykamuspan kuyochik yakota. Pipas chayman puntata yaykugmi sanoyaj ima mantapas. Chaypim kachkarja kimsachunka pusagniyog guataña unhog Una un wataña y me Jesus nerja. Munankichu sanoyaita? Nispa. Unhogmi nerja. Señor, manan pini kancho, hucha y yakuman wishchuykugni. y imana kamam, hukuna puntata yaikurunko, nispa. chaime Jesús nerja, hatari, kamaikita ugarispa puri, nispa. Chaynata mi runa sanuyarurja, hinaspam kamanta ugariruspam purirja. Chay mi karja samana punchaw. Chaymi wakin judyukuna chay sanuyaroq runata nerja. samana punchaumi. Kamaikitaja mana mapawachu nispanku. Chaymi sanuyaroq runañataq nirja. Sanuyachiknimi niwarja. Kamaikita ugarispa puri, nispa. Chaymi paykuna nirja. Pitaq nisurqanki o ugarispa puri nispa? Chay sanuyaruqa manam yacharqachu pim Jesús Jesusqa chinkarurqam chaypi achkallaña runa kaptin. jesus tumpa una imanta runata tarirurqa templupi, Enaspanerja. Tanuyaruchkaspaykiqa Y huchallikuyñachu. mapas imapas Kiman. Nispa. Hinaptinmi chay runaqa, chay mi Jesús sano ya Nispa. Chaymi Jesús ta persigirjako, samana punchawpi jamanta. Jesus mi Jesús nerja. liam kunankamam liam kachkanitag miñujapas nispa. Judiokunaqa wañurachiytaqa munarjako, manam samana punchaupi imapas ruras dios Mantacho. hataitaimi nispa, Dioswan minispa Dios pachurinja munainio manta Jesús minerja, Shigaptapunim nikichik. Churiga, imaruraitapas ruraytapas manamating mana ruras pajaruran, Taitapa rurasqanta qhawaspallaami. Taitapa tukuy rurasqantam churipas ruran paihina. Dios taitaqa kuyanmi churita, inaspam qhawachin tukuy ima rurasqanta. Ichaqa qamkuna admirakunaykichikpaqmi, aswan hatun kaqkunatara qhawachinqa. Dios taitam kunata kawsarichin. Chaynam churipas kawsarichin munasqankunata. Taitaqa manan pitapas juzganchu. Payqa churinmanmi tukuy atiyta quykurqa husgananpaq. Chaynapi taytata yupaychasqankuta hina, churitapas llapallanku yupaychanankupaq. Churita pipas mana yupaychaqa, manam yupaychanchu kachamuqnin taytatapas. Chigaptapunim nikichik. Pipas nisqaykunata uyariqa, hinaspa kachamuaqni iñiqa, wiñay kawsayniyuqñam kachkan. Payqa manam kastigasqachu kanqa. aswanja KAUSAIMANGNYA PASARON. CHEGAPTA Chigaptapunim nikichik, hamuchkanmi punchaw, ñamchayamuchkanña, Dios pachurim Diospa churinpa hayasqanta, KUNAJA KAUSANJAM. Dios taytaqa kikinpi vidayuqmi, churimanpas kikimpi kikinpi vidayuq kananpaq. Runakunata ATEITAPAS atiytapas Dios Dios manta Kainis haymantaka amaya admira admirakuychikchu. Hukpunchawmi Dios pachurinpa hayasqanta uyarispanku, llapallan wañuqkuna kawsarimunqaku. Allin ruraqkunaqa, wiñay kawsanankupaqmi kawsarimunqaku. Mana allin ruraqkunañataqmi, kawsarimunqaku kastigasqa kanankupaq. Jesusqa munayniyoq kasqanmanta kuna. Kikillayqa manam imatapas ruraymanchu. Ñujaja uyarisqayman hinam Justiciawan juzgani. Ñujaja runani manam kikiypa munasqaytachu, aswanja kachamuaqniypa munasqantam. Kikillaymanta willakuptiqa manachachi hapchu kanman. Hukmi ñuqamanta willakun. Paipa willakushan chihapmi. Hamkunam Juanta tapuchimurqankichik. Chaymi payqa chihapta willakurqa. Ñuqaqa pruebataqa manam maskanichu kaykunataha nikichik, hamkuna salvakuna ikichikpahmi. Juan hakarha lampara ina rataspa achkihmi. Chaymi munarhan kichik, chay achkiwan astien pullapas kusikuita. Nyuhapa testigoiga, Juan panishan mantapaz aswan konfiakunarahmi. Taitaipa kamachiwas hantam nyuhaha rurani. Chayroras haikunam nyuhamanta willakon testigo ina. Chayroras haikunawantahmi yachanko, taitapa kachamuas jantapas. Kachamuagni dios taitam nyuhamanta willakun. Hamkunagam mana maikapipas uyarirgan kichikcho taitapa rimas jantaja. Manatag merikurgan kichikcho rikchainin tapas. Sunguy kichikpiga manan paipa palabran pas kanchu, nyuhapi mana inishai kichikraiko. Nyuhatahariki paimi kachamuarja. Uñay causa y tarita Biblia taya allinta estudiaichik. Biblia jañojamanta mullakun testigohina. Wiñay kawsayniyoh kanaykichikpaq, hayachkaptipas manam hamuy tamunan munankichikchu. Runakunapa alabawasqantajan manam chaskinichu. Qamkunataqa riqsikichikmi, chaymi yachani Dios mana kuyasqaykichikta. Ñuqaqa amurjani taytaypa sutinpim, hinaptinmi mana chaskiwankichikchu. Huk hamunman kikinpa sutillanpi hinaptinmi ichaqachaskiwaqchik. Kikikichikpuralla alabanakuchkaspaqa, hinaspa Diospa alabasunaykichikta mana maskachkaspaqa, imaynataq iñiyta atiwaqchik, qamkunaqa amayapin saychikchu taytapa hayllanpi akusanaymantaqa. Muesismi akusasunkichikqa, payman hapipakusqaykichikrayku. Muesispa nisqankunata kriichkaspaqa, ñuqapipas kriwaqchikcha. Moisésqa ñuqamantam qillqarqa. Moiséspa qillqasqanpi mana creespaqa, imaynataq crewaqchik ñuqapa nisqaykunataqa,